Bada aste bat bazterrak muturik daudela arbonaldean, neok ez du gehiago keinurik egiten. Eremuaren saltzaileak, zafegaren preamzio partzelaren eskarari ez dio reino posturik eman, ez bai baiezko, baina ez da ez ezkoa erez. Abokatuekin izan elgerizketek ere ez dute segidarik izan azken egun hauetan. Arbonan izan hau artean, baionakoa, Jean-René Etxegarai, elkargoko presidentea ere, bere burua jadanik proposatu zuen mediazio lana egiteko, bere ustez egoera ez da agasblokatua, baina agasblokatua Il faut que les euh, vendeurs et acquéreurs aient bien conscience que dans cette affaire, il y a une question aussi de ce que le droit du sol au Pays basque, c'est-à-dire au fond la nécessité pour nous de faire prévaloir l'activité agricole avant toute autre activité, quelle qu'elle soit, y compris de loisirs. Erosleak ere Bruno gaia urbileti segitu dutela kontseiluan, mobilizatzeko preste direla, baina baldintza dezakela. Ça permettra ensuite aux opérations suivantes, euh, à minima, euh, de faire en sorte que les acquéreurs réfléchissent et, que la mobilisation puisse se refaire sur une, sortie positive, j'espère, d'ici. Voilà, donc euh, il faut absolument que, l'ensemble de la population se mobilise sur ce type d'opération qui concerne tout le monde. haute txitatik aratago kagegen eganetan. Beti ere gaiari funtsari doakionez berri handirik ez, ere jabeak begirik ez du eman, eta atera zean okupazioak segitzen du.